Cerita misteri persembahan dari tim Cimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Citra Istana dengan cerita Manten Soko Alam Gaib. iki wae kawiwitan. Ambune lemah garing sing lagi sapisan kekrucuk telese banyu nekakake aroma sing khas. Ambu sing mokal ditemokake nalika udan tansaya jerejek ing tengahe mangsa. Sido golek urang, Kang? Takon kumarang Jaroni bojoku. Iya. jawabe wong lanang sing sejatine isih kepernah ponaanku kuwi yen wong wadon edan nerak wewaler lan lakune adat sing wis kelakon puluhan tahun lah piye ora wong anake Mbak Yuku dhewe sing ngrapi aku opo iki ora disebut nerak pager tata kramane agis sangono kae sejatine aku ora pengin nerak paugeran ning priye maneh kabeh wis kadung kebelet tresno ponakanku sing saben dina dolan yang omahe bae malah jatuh cintrong menyang aku. Bedane umur sing luweh saka 20 tahun ora mepalangi geni asmara. Aku sing kudune nyontoni barang apik, malah urun memolo marang ponakanku dhewe. Ponakanku omong seneng karo aku, lha kok atiku gronjalan ora karuan. Klepek-klepek kaya pitik dibeleh, jur kon cato Ganti aku sing ora bisa ngampet nafsu. dasar wis wancine kambon wong lanang akhire bla bla bla duwe anak siji nikah resmi cetha ora jur piye jenenge ya ngono kuwi pancen rusak tenan utekku iki sakwise duwe anak Kang Jaroni sing sadurunge pancen pengacara alias pengangguran kakehan acara tambah bingung golek sandang pangan mlayu mrono mrene tanpa gawean Wusanane banjur ceker-ceker kerja saanone. Buruh tani diayahi, kuli bangunan gelem, dikongkon wong liya ngetrake undangan, ya ditandangi. Awan nyambut gawe serabutan, bengi golek iwak. Jolo, jebak, jentrok, lan masang wuwu ukuran cilik. Anggone nyemplung kali sak bubare ngasar. Asile lumayan, masih ora saben dina bisa oleh iwak. pokoke pepayon utawa hasil kerjane kena kanggo nempor beras sak lawuhe waton wareg ati-ati lo kang sambungku karo nyepakake kepis beres dongakno oleh akeh selamat ora ana pepalang babar pisan iya kang mengko yen udane terus tenan ndang munggah gampang yo aja ketungkul golek iwak dek mben kae ana wong kelelep dening tekaning banjir lo kang ra isih ketulungan to pancen kang ning yen ora ngono rak ora mbacutake omongan. Jare wong tuwa biyen, omongan kuwi ora beda karo donga. Omong elek kadang kala bisa ndrawasi, nekakake kacilakan. Luwih becik omong sing apik-apik wae. Wong padha-padha metune saka cangkem kok. jam sakwise Kang Jarone budal ninggalake omah, tak rungokake ana mobil grang-grang sajak moja maju ing cedak tertek Boyolangu. Tertek sing mung telung meter sisih kidul saka panggonanku iki katon jenggereng barengi tansaya ngrecehi udan lan sunare bulan sing ilang kasaput mendung regemeng. nangculno aku. Keprungu suarane wong lanang menehi abu-abu. Riyen tombah, margini pun lunyu lho. Keprungu suara wadon nyauri. Lamat-lamat mlebu kupengku. Amarga tetese banyu saka langit ora kena diendhek. Grecek tumuju nyang gampenge kali jero sak ngisore tertek. Lunyu-lunyu apa kowe arep nyemplung kali, Tondo? Inggih mboten. Tapi waduh ana wong sambat soro. Cetok iki suarane wong wadon cemengkling mau. Ana apa, Nduk? Mbah, Mbah, lambeku. Lambeku ngetokake gedhe kentel, Mbah. Tulung ana, tulung ana aku, Mbah. Jaya, aku tak medon dhisik. Suarane groyok. Mriki, Mbah, kula kecemplung lepen. Wanita iku celok-celok. Ana daya apa? Aku ora ngerti. Tanpa dijaluk, koyo ana kekuatan sing gelandang metu, aku njur klite-klite ngekake lawang ngarep, mlaku menyang sumbere caturan mau. senter sing tak cekel, tak waspadakake ana wanita nganggo klambi manten warna abang. Deprok sanding pinggir parenge tertek. Wonten menopo Mbak? Aku takon menyang wadon ayu mau. Niki Bu, kula ra ajeng ngeculaken ayam niki. Jawabe wadon sing aku saka Kediri sisa kidul iki. Ayam? Damel nopo? Aku takon rada ndredeg. Magrib-magrib ngene ngeculake pitik. Gek kali pisan. Apa karepe? Sampean iku dos pundi to, Mbak? Kula niki badhe dateng dusun Glodokan Kidul niku. Badhe buwuh mantenan, Mbak. Mantenipun sinten? Kula mbak. Oh, jenengan engkang dados manten. Inggih, Niki rak sepekenan panggihipun manten kala wingi emben wonten Kediri. Lajeng dinten niki wancinipun wangsul dateng moro sepuh. Lagi dong aku ceritane. ambek jenengan ngedalakan rah? Inggih niku, kula badhe mandap dateng lepen, lah kok kepleset. Lajeng jungkel ngambung selo ingkang kagem gamping niki. Jawabe wadon mau karo musapi lambene nganggo klambi abange. Krana welas Aku gage balik nyang omah saperlu njupuk kaos putih. Karepku ben kanggo ngelapi getih kentel sing terus dilewer saka lambene wong iki. Boten sisa dipun lapi, mengke sakit ical piyambak kok. Kandane wadon mau karo ngusap-usap cangkeme. Embo duwe kekuatan opo, nyatane getih mau wis ilang, ora netes maneh. Malah getih sing tak sawang nelesi klambine, katot ilang. Nyangendi parane, wadon aneh iki nyerot getih dhewe Jur, bangsane apa dheweke kuwi? Lelembut apa wong sak lumprahe? Akeh pitakonan sing ngebaki pikiranku. Naliko rombongan manten mau isih padha ngetuprus ana ratan ngarep omah sak lore tretek kang jaroni teko sak bujur awake teles kebes drodok sajak kademen aku tadus gek salin klambi selak kati semi ucape kang jaroni karo ngelunuh nyang jeding iwa ana kepis gede kuwi sok nyang kolah cilik mburi omah kae dik sesuk yen didol nyang pasar ora akeh sing mati Iwak ketok seger-segerak mayo ake sing tuku marem. Heeh, Kang. Saurku rada banter. Nalika aku ngesokake iwak ana kolam, keprungu grenge mobil geblas ngalor parane. sak mobile manten mau. Kok balik ngalor maneh? Priye to iki? Sepisan maneh ana jero atiku grunjalan. kebak rasa penasaran. Rasane pengen banget niyak wewadi iki. Mas yo wong wadon, aku paling seneng yen marang cerita maneka warna bab donyane barang gaib. Mula sawise udan terang, aku njaluk tulung Kang Jaroni supaya ngetokake sepeda motor nututi playune mobil kuwi. Kebeneran mobil aneh iki lagi mandek ana buk cedhak gerdon talapan udakara telung kilometer sak lore tertek Boyolangu. Muga-muga wae mobil iki ora balap ya Kang, awake dhewe bisa ngetutake nyang diparane celulukku. Yo aku setuju ning. Ujare Kang Jaroni setengah bisi iku pengku. Kaya sing wis tak badhe Mobil mau jure. Terobos petengi wengi. Aku melu-melu nguri nguripake mesin motor ngetutake kendaraan roda papat gawean Jepang kui. Mobil sing wiwitane alon kui tambah suwe banterake lakune. Gelem ora gelem, motor tak genjot sakmburine mobil ngalor terus tekan desa Rejo Agung, Gendingan, Tapan, terus jegrek motor direm Kang Jaroni dadak. Kang Jaroni nyentolopi wong wanita nyandang penganggo manten iku. Apa, Kang? Deloken mobil kuwi, Mi. Nyang opo? Pasak kidule kretek ngujang kesusu menggo ngulon. Lho. sing bisa metu saka cangkem. Aku ndredeg wel-welan sak nalika. Luweh ngoplok maneh, mobil sak ilang plas, ana tengahe kompleks kuburan wingit kuwi. Dina Jumuah esuke tak genah-genahake ing dukuh glodhogan. Ora ana wong duwe gawe, ora ana warga sing mantu.